weer een brief oor die Purimfeest geskryf is. Mordag het die briewe gestuur na al die jedeers in die 127 provincies van koning Ahas vir ons. Hy het geskryf dat hy wil hulle moet veilig wees en vrede hee. Hy het ook gesê dat die jedeers hierdie twee dagen van die Purimfeest op die rechte tijd moet vier soos hy en koningin Esther besluit het en soos die jedeers self besluit het. Hy het gesê dat hulle nageslag dit ook moet doen. Mordag het ook geskryf hoe die Jedeers moet vas en rou. Esther het besluit hoe hulle die Pyrumfeest moet vier, en hulle het dit geskryf in een boek.